บุ๊กทูเจ็ดสิบสามนานาจูซัมได้รับอนุญาตได้何かをしてもよいคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือあなたはもう運転してもいいのですか คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือออาาตบะโโมซなกはもうおนเดโมอีโนเดสคะคุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรืออาตあなたはもう一人で外国に行ってもいいのですかอนุญาต ได้許可 เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะここでタバコを吸ってもかまいませんかตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะここではタバコを吸ってもいいですかจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะクレジットカードで払ってもよいですかจ่ายเช็คได้ไหมคะ小切手で払ってもよいですか จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ現金払いのみですかขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะちょっと電話をしてもいいですかขอถามอะไรได้ไหมคะちょっとお聞きしてもいいですかขอพูดอะไรได้ไหมคะちょっと言いたいことがあるのですが。 ขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้เขานอนในรถไม่ได้เขานอนในรถไม่ได้เข彼นอนในรถไม่ได้เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้彼は駅で寝てはいけませんเราขอนั่งได้ไหมคะ 座ってもいいですかเราขอรายการอาหารได้ไหมคะメニューを見せていただけますかเราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ支払いは別々でもいいですか